Benvidas ao Teleclube Un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vins, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver Ou o que non Bos días, xente que escoita o Teleclube Como estades? Que tal, Vins? Hola, todo ben? Ti que tal? Ben, eh, chegou o bo tempo eh, a... Ai, sí, como verán xa, que ganas Sí, eh? E bueno, no, en noticias menos luminosas e eh, agradables, eh, bueno, estaba ben falar un pouco tamén da paliza que lle meteron os colonizadores israelitas ao director de Novo Orleans, non? Que pensas? Sí, bueno, teño que dicir que non estou moi sorprendido, no. non sei. A verdade que non, pero bueno, para que saibades que é un pouco así a ironía deste mundo, non? Danche un premio non fan nada para solucionar o problema do teu país e despois ainda por riba casi te matan por ese mesmo premio, o sea, moi moi divertido todo. Sí. Pero bueno, eh, a película que vamos falar hoxe tamén ten que ver cos Oscar, é eh, a terceira película nominada, non? Para o Oscar Internacional. Da que falamos nos, sí. Da que falamos, Como xa que falamos falar, de Emilia ¿no? Pérez, falamos de Inde estou aquí e orimos falar de outro. Sí, así que nada, empezamos, non? Sí. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. A película da aquí imos falar hoxe de Marcus von Horn, que non sei se pronunciou ben, sempre temos problemas neste podcast coa pronunciación das persoas. É un director polaco, digo polaco, dios non, é un director sueco, perdón, que, bueno, que foi a vivir a Polonia hai anos e parece ser que sufriu un roubo moi heavy estando cando nada máis chegar case, e iso como que, bueno, marcou uno de algún xeito, iso di el, vaya. E, e por iso as súas pelis teñen algo sempre de violento, non? Algo sempre de, hor de horrorífico. E a verdade que a primeira película que vexo del, non sei se ti biches algunha máis. Non, tampouco, non. E, bueno, eu supoño que esta película vai no, vai no facer máis famoso, non? Supoño que agora igual é o momento no que se verán as outras pelis que fixo. Non sei se mm, dicir cales son, porque, bueno, creo que o que máis importante é a peli da que imos falar hoxe, que fala dunha muller que vive en Dinamarca, non? Eh, nos anos 1900, o sea, principios do século XX, e chamase A rapaza da agulla. smoke. fogo, non? Oi, oh, por favor. Cando eu fun vela, eu non sabía nada de nada da peli, non sei se ti sabías algo máis antes de vela ou... Non, non. de feito, como me dixeras que non mirase absolutamente nada, fíxeno, e non fun totalmente tamén cega, que está guai, eh? é unha peli sí. que hai que ver. De feito, aquí non sei se avisar que igual facemos spoilers sen querer, porque igual é mellor non saber nada dela, eh, non? Sí, é dizer, se si, si, si non se gusta saber nada das pelis, bueno, que non escoites o podcast, sí. pero, bueno, imos intentar decir o menos posible na primeira parte, e despois falaremos de, de todo o que pasa despois. Pero bueno, vou dar un resumen máis ou menos de que pasa nos primeiros 15 minutos, uh -huh. que igual ali tampouco non. Ademais, se ves o tráiler, tamén as, esas cousas hai no tráiler. Eh, pero bueno, eu só, eu só sabía o título, eh, que estaba en Cine Europa e que estaba nominada ao Oscar de Mellor Filme, uh -huh. eh, internacional, perdón, Mellor Filme Internacional. Eh, Bueno, empeza cun montaxe de caras en primeiro plano que se transforman, que van montando eh, unhas caras con outras para crear unhas imaxes super monstruosas. Sí, moi grimosas. Eh, así que a primeira impresión que te dá é de algo bastante surreal e noxente. Eh, despois empeza a película e vemos como un caseiro bota a protagonista, que é Caroline, uh -huh de, do seu pise, do, do <laughs> seu piso uh -huh. e como ela ten que ir buscar outra casa e acaba nun ático que ainda pior que o pior piso máis húmido de Compostela, como un sitio sí, eh? inhóspito. Eh, ela traballa nunha fábrica facendo uniformes de soldados que están loitando na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, perdón. Así que nada, eh, por momentos pensaba que ia ser unha peli de realismo social, hai un plano xusto ao principio dos traballadores que saen da fábrica, que é como unha copia exacta casi da peli dos Lumière, que é a primeira peli que eh, se, los, se los fixo. trabajadores salindo de la fábrica, creo que sí, se chama, de feito, eu tamén o pensei, hai varios guiños, eh, a, a cine, a cine eh, mudo. Sí, vale. Ah, sí, sí. Sí, hai varios, sí, eu sí. creo. Así que iso era o primeiro, pero bueno, despois uh, pensei bueno, será unha peli de época, no? Eh, a muller eh, empeza a sair con nome, parece que se van casar, tiña como matices de Anora, uh -huh. unha muller pobre que acá, pensa que vai ter unha vida moito mellor e despois, bueno, hai unha realidade que, <laughs> que, que este mundo, que non somos princesas de Disney. Eh, pasan varias cousas máis, a Caroline fica embarazada, volviu seu marido desaparecido da guerra, Eh, cando está en apuros, coñece a unha señora que se chama Dagmar eh, esta muller, non sei se entendes moi ben se é como unha anxo caída do ceo uh -huh. ou algo moito máis escuro. E finalmente, creo que despois de pasar por ese viaxe de, de que pasa, que está pasando esta peli, de que se trata, decidín que como un conto de fadas para adultos que toma inspiración, sobre todo do, no, do expresionismo alemán, uh -huh. falando de cine nudo, uh -huh. tamén de, da peli Freaks, de Tom Browning, tamén. que vai sobre xente que traballa nun circo. Uh -huh E a min lembrome tamén do estilo, bueno, e a sensación que te dan as pelis de Guillermo del Toro. Um, faltaría por comentar que tanto a fotografía de Mikael Dimek como a banda sonora de Frederike Hofmeier, outra vez pronunciación, non sei, <laughs> pero máis ou menos así, eh, axuran a crear un ambiente de son e imaxe que crean unha atmosfera fiera, escura, tétrica, uh -huh. o sea, unha peli visualmente inesquecible para Totalmente, mí, ¿no? sí, sí, sí. Non sei, oh. como te pareceu? Uh, eu tiven como unha especie de, de lembroume a tantísimas cousas que foi como mm. alucinante, non? Mm. Eh, porque de todo o que dixe a mí tamén me recordou un poquinho a películas como Cabeza Borradora eh, uh -huh. e al Hombre Elefante, non? Porque mm. ten un pouco tamén dese de rollo de Lynch, non? Mm. Lynchiano. Mm. Eh, e despois, bueno, a, Supoño que ten moito que ver con isto que dis que é unha especie de conto de fadas extraño, non? Porque mm. ata ata a cidade parece un pouco un teatro, verdade? O sea, é como o, a forma en que está grabado, a, o blanco e negro este super puro, un branco e negro como que ten moito brillo, non? Mm. O sea, mm. non sei, é como Precioso. que todo, si sí, é como mm. unha película preciosa e terrorífica a partes sí. iguais, non? Dá unha grima espantosa e ao mesmo tempo mm. é preciosa, non? Mm. Eh, a min gustame tamén o feito de que em, empeza amosándote como a xente que non trata fatal a, a, Caroline, a Caroline, no? tampouco, o sea, ela se vai atopando na súa vida como con xente que non a trata ben nin mal, o sea, non sei como explícalo moi ben, pero os homes que aparecen na súa vida, o caseiro, a mm. bota, mm. pero ao mesmo tempo sí. lle di que, que lle axuda a buscar outro piso, aínda que lle axuda a buscar un piso espantoso, non? Sí. A caseira nova, pois pues, é un piso espantoso, pero ao mesmo tempo, pois, pues, bueno, deixa que este ali, o, o mm. home este do que se enamora, non? Mm. En teoría, no, en teoría, en verdade sí que é culpa del, pero en teoría non, é nada do que, o sea, el trata mm. ben a, a Carolín e tal, non? Entón, mm Entón é como que te van poñendo así como pin, pingueiras de que de, de situacións que non é que chexa todo horrible, pero en verdade o é, non? Ao final ao mesmo mm. tempo, non? É como unha cousa así extraña. Mm. Eh, despois, bueno, gústame tamén a metáfora da agulla, porque van aparecendo agullas ao longo da película eh, mm. en determinados momentos, non? Eh, deixándote caer que pode pasar, non? Supoño. Mm. Pero bueno, eu creo que é unha peli que sí que é certo que é mellor non saber nada porque é moi impactante, non? No, sí. O feito de non sabelo, non? Eh, ese les algo te facer un montón de spoilers. Sí. O sea, que non, non sei que pensache ti. Sí, sí, eh, bueno, e falando só so, so do título, eu pensei, bueno, vai ser unha peli de época sobre uh -huh. unha muller que cose, que moitas veces as pelis que están nominadas aos Oscar Oscars non son tampouco as mellores pelis do ano, nin tan escuros, hmm. interesantes, sí. tétricas. Normalmente escollen as pelis máis normais dos países do mundo e, bueno, están nominadas. Así que non esperaba nada así tan Bueno, eu imaginaba outro uso para agulla, verdade? Sí. Pero aquí igual hai algo de, de xénero, non sei, porque eu sí que imaginaba outro uso. Ah, vale. Sí. Eu só vin a rapaza de agulla, Ajá. un póster en branco e negro e pensei, bueno, unha muller que cose. e, bueno, non vai moito diso. <laughs> No. <laughs> E, eh, bueno, falando un pouco pero como se di, da outra cara da moeda tamén de, de que Carolina tampouco Caroline tampouco me parece como unha víctima simple como unha señora que, buah, que, que pobre, pobrecita, uh -huh. que tamén eh, é unha persoa. O, sea, que, que, o director dixo que eh, viu varias actrices para o papel, pero <laughs> que parecían demasiadas sas como que dixo, como ah, mire sí. que o estado de bienestar funciona moi ben en Dinamarca, pero ela ah. sí que ten como unha cara con os ollos sí. máis demacrada, no sé, digamos, demacrada, non? Ten unha cara osada, non sei. Sí. Eh, e ela lembroume un pouco os personaxes tamén de Parásitos ou dos mendigos de Viridiana de Buñuel, que ela tampouco é unha víctima pobrecita no. que sí, pero que ela tamén pode ser cruel ou como é o resultado do mundo cruel no que vive. Tam, así que tampouco é simplemente unha víctima, unha boa víctima, é no. unha persoa que ten un lado escuro e un lado bo tamén, non? E que o que pasa tamén cos malos da peli, non? Por eso tamén. digo, non? Que sí. toda a xente que se atopa no seu camiño non mm. a trata ben, pero tampouco a trata mal sí. de todo, non? O sea, todo o mundo ten unha doble arista aí, sí. que eu creo que ben, ten moito que ver co momento, non? Que no que se vive, que por desgraza parece que estamos <laughs> a punto de volver a vivir, mm. pero o tema de estar en unha guerra, nunha situación de guerra, non? De, mm. de que xente, a xente está intentando salvarse a si sí mesma case e entón, claro, está todo o mundo nunha situación fastidiada ou todo o mundo deprimido, non? É como un rollo así. Entón eu supoño que o que pretende plasmar a película é todo todo o horror que trae a guerra, non somente no campo de batalla, sí. senón tamén na xente que se queda, non, sí, sí, nos sí. sitios. E non o fai, como dis moi ben dis no. Mm. coa típica muller víctima que hai no. pobre, que a deixan aquí abandonada, non, non, a tía é unha tía con moitísima personalidade e con moitas ganas de sobrevivir, pero ao mesmo tempo atópase un mundo que a intenta destrozar de mm. todas as formas posibles mm. e ela mm. R que R que non, porque é unha supervivinte ao final, ao no? final, do... sobre todo é unha sobrevivinte. Sí, sí, total. Bueno, e falo por dizer, perdón, os seus nomes, a Carolina está uh -huh. interpretada por Vic Carmen Solme, e non falamos de outra muller a que uh, coñece, que está interpretada por perdón, Trine Dierholm, algo así, que non sei se te soa a súa cara, viches algo dela. Moitísimo, soa moitísimo, pero non sei de que. Eh, pero moitísimo. Non sei se viches de Reina de Corazóns, eh, que non sei se gañou ante Europa. Vale, sí, anos. pero Eh, outra peli danesa, tamén un pouco perturbadora, pero de outro estilo, Eh, que bueno, creo que é como a grande actriz de Dinamarca e Buah, que fai moi ben, que fai eh? <laughs> moi moi ben. Impresionante. Eh, eh e é unha enigma, ¿no? Um, creo que sabemos que algo pasa con ela, pero te atrapa con estos ollos grises con, con branco e negro, ¿no? E despois é super carismática. Sí. Eh, e, bueno, falano, falaremos máis dela na parte de spoilers, pero que as dúas actrices son xeniais e para mí, especialmente a de Dagmar de Trine, eh, bueno, é eh, fantástica. Eh, pois sí, eh, a verdade é que é fantástica e ademais si sí, é como notase moito esa personalidade que ten que intenta que, que atrapa non a todo que se atopa ao seu paso. Tamén o fai moi ben a nena, er, Erena, uh -huh. non? Uh -huh que teño que dicir que ten a cara máis danesa de toda a <laughs> película, non? sí. Non era como a cara danesa é como a cara danesa. Moi por... Era, no? E a cara era como moi danesa, non, non sei. Que tamén o fai moi ben, unha nena moi mm. pequena mm. que tamén ten o seu papel aí, non? Mm. En todo momento, pois eso, sobrevuela o tema da maternidade, da... Mm da, da, des, da do, do destrozo da guerra, non? Porque, bueno, tamén volve o marido, e, bueno, non imos dicir moito, pero non volve sí. como ela o recordaba, digamos, non? Sí. E, E gustoume moito que dis si Sí que ten moitos eh, guiños a Freaks, que é unha peli que moi a min gustame moito. Mm. E, e sí que ten un montón de... E aí tamén está o tema, non? De que no circo eh, a xente en teoría está máis puteada, pero sin embargo nos momentos de circo casi había máis relaxación que en todo o resto da película. Non sei se o sentiche así, pero cando están no circo é como polo menos había unha liberdade que no, no resto da mm. sociedade é unha opresión sí, aí, sí. non sei, eh? Bueno, e un pouco a parte do principio, no? que ves estas caras que, Uf, que dan moito medo, caras. pero despois igual ves unha persoa que ten esta cara e a mellor persoa da película, xa? o que sí, ves visualmente non é de verdade Sen dúbida. Non sei, o que hai de humano de dentro de unha persoa, non? Sí. E, e sí, que hai que dicir que é unha peli moi dura de ver, eh, pero ao mesmo <laughs> tempo para mí foi o nivel visual fascinante, sí. <laughs> como de, gocei moitísimo, sí. que como un contraste moi moi raro ali, eh, é, é como un banquete para os ollos, é imposible non quedar plasmado eh, por, por, por, por, por por los planos, por, todos los momentos visuales que crea. No sé, a de laberinto, de ladrillo, en un momento vengo muy con un carrito que anda por allí. Eh, a fume que de las chimeneas, a sombras las caras exhaustas... Em, no son imágenes necesariamente bonitas, <laughs> pero a fotografía en blanco y negro da un toque sublime a todo. sublime e ao mesmo tempo a mí me pasa coa fotografía en branco e negro que me oprime un pouco, é dicir, pareceme precioso, pero ao mesmo tempo é que está todo como meio metido, non, non, non sei, sinto así, pero bueno, tamén é pola temática da peli, obviamente. Sí. Teño que romper unha lanza que non mirei quen é o de banda sonora, creo que dixeche antes, sí. que o sonido é impresionante. Sí. Impresionante. Sí, sí, de feito, sí. moito xogo é o sonido. Tamén pasa mm. un pouco como con como con The Substance, con uh -huh. a substancia, que parte da grima ou parte da maravilla é o sonido, non o mm. sentiche así, porque había momentos cando come o marido, por exemplo, que era -huh. Mm. un horror, -huh. o mm. sea, non, non, eu sí, sentino sí, como sí, sí. como uf. No, que despois de vela, porque non, non escoitei moito falar desta peli. Eh, no, todo o mundo está falando de Amelia Pérez, que me parece sinceramente, unha merda a temporada sí, sí. con no, esta no, vamos película. a ver. <laughs> Eh, Indo estou aquí, creo que como a peli típica que se nomina aos Oscar, non? Unha peli de época, de historia, sí. que é moi fácil de ver, moi impo importante saber esta historia e tal, pero despois o nivel igual cinematográfico, bueno, moi normal, non sei, estaba sí, ben, sí. pero... E esta creo que a podrían ter nominada, non sei se, se os Oscar de verdade premiaban as mellores pelis do ano en fotografía, sen dúbida, en eh, son, en banda sonora, sin duda, las dos actrices Um, así que sí que me sorprendeu moitísimo porque xa falamos moitas veces de expectativas que tes antes de ver unha peli. Para esta non tiña ninguna. No. E, e quedei super impresionado con, con todo, con cada aspecto sí, da sí. peli. Sí, sí, sí, sí, era... Eu de feito imaginábame cando debiu de gravar, o sea, cada escena, non? E era como mm. impresionante tamén no papel non que se teñen que meter ser capaz de ver a suciedade a través do branco e negro, porque mm. ti eres capaz de sentir sí. que cheira mal incluso, sí. dentro, non? É como... Sí, comenta, é todo como moi... É todo como moi mm, sí, o sea, é todo mm. impresionante, consiguen meterte nun mundo que que é mm. durísimo, eh, a mm. verdade. Mm. Eh, pero iso, iso ao mesmo tempo ten un comentario social moi importante eh, da, Fundamental. Do que, outra vez como despois claro. te quedas sorprendido, non? Porque eu polo menos non Claro. Non ia a peli pensando que ia ter este lado, pero si sí claro, que ten tamén. E que a mí dame rabia non poder falarlo agora porque um, eh, cortome moito porque senón é que estropeo a película, pero sí. é que é todo, sí. basicamente. Para min a mensaxe final é todo, é, sí. é o que fai que todo se completa Exacto. nunha perfección, non, non digo perfección, pero en que sexa mara... Que non só so xa boa, algo estético, claro, ¿no? Que ten algo que decir tamén. Exacto. Sí. sí. Bueno, no, sí, que, si queres imos a parte de spoilers para poder vale, decirlo. Vale, pero primero hai que hacer o <laughs> veredicto, non? Sí. Vale, pois pues veredicto, entón. Eh, bueno, creo que xa é bastante obvio, eh, que me encantou. Eh, para mí, unha das mellores pelis do ano, seguramente ao final do ano tamén estaría, mm. se si facemos a lista de top 10 outra vez, estaría moi por arriba na lista. Eh, sorprendeu moi moito, tiña moi pouca expectativa, ou, bueno, non, non sabía nada, e quedeme super impresionado con todo. O sea, moi, moi guai. E, por favor, ide vela no cine, porque eh, é unha experiencia visual Totalmente. Que mellor eh, vivila no cine. Sí, sí, eu, eu concordo e de feito é iso, intentade vela, o sea, nos queremos que escoitedes o teleclube, obviamente, sí. pero canto <laughs> menos saibades, mellor, porque é máis impactante aínda e, e a verdade é que merece moito a pena e estaba super ben. Vale, eu quero empezar falando do spoiler dicindo que está baseado unha historia real, que foi case o que máis me impactou de todo. Cando sí, sí. chegou ao final, despois de todo o que tiña dentro, e uh -huh. chega ese basado nunha historia real, foi What? Ademais é no? unha historia real que todo mundo sabe en Dinamarca. Eu non a coñecía. non, no, eu tampouco. En Dinamarca sí, é moi famosa. En Dinamarca, ¿sí? así que obviamente se si vas ver esta peli ah, en Dinamarca, ah, todo o mundo sabe de que va. Vale. Pero nós, como non somos daneses, pois pues eu pareceume Pero... como moi impactante. <laughs> Igual sabías máis ou menos que ia, ia pasar algo, pero sí, sí. ia pasar iso e que despois é unha persoa, unha señora real Porque digamos que, bueno, que da, da, Dagmar eh, non, uh -huh. non é que... Porque, a ver, a historia é que Dagmar, en teoría, está axudando a mulleres embarazadas na guerra, non? Que, que non queren ter o fillo ou que non o queren eh, cuidar. Uh -huh. E, en teoría, dona eses nenos a familias que os van a cuidar moitísimo, pero que fai realmente non, non os dona, non está dando en adopción aos nenos, que é o que fai. Pois pues Estrangúlalos <laughs> sí. o... Eh, Lánzalos por dentro dunha cantarilla. <laughs> Sí, sí. o que malos. Eh, me se estaba lendo sí. a historia real que... que en serio, eh? De que, matar, que matou entre 9 e 25 nenos eh, mentre traballaba como cuidadora de de órfanos, bueno, órfanos, uh -huh, de, uh -huh. de, de, de, de mulleres que non podían ter ou cuidar un neno e, e que pensaba que ela ia buscar unha casa para eles. Um, A mí o que me gusta da, da película, non? Mm, é que por unha banda, e eu supoño, e isto é o que sinto eu, non? Que, que claro, ninguén se fai cargo deses nenos mentre se, eh, mentre se acaban de chegar a este mundo e cando as nais desesperadas queren buscar unha familia, dan eses nenos para buscar unha familia, e e ninguén fai nada ata que se descubre que están matando eses nenos. Non sei se me explico. É dicir, a sociedade, uh -huh. como sempre, actuando demasiado tarde, non? Porque é uh -huh. como, agora xulga, sí, pero axudaches algunha desas mulleres cando estaban embarazadas solas, en cartos, non? E é como que agora xulgas o que o que fixo esta muller, que por suposto que é horrible, non o nego, eh? mm. é horroroso e non se non hai que facelo. Mm. Pero non se decataron do que acontecía, non, ata que ela se demostrou que mataba a eses nenos porque a tantón a ninguén lle importaban eses nenos, uh -huh. non? No, no. Entón é como é como este rollo que hai que hai das antiabortistas, non? De decir, uh -huh. non abortes, ah, vale, que vas cuidar ti a ese neno, non? É como uh mm. -huh. este rollo, non? De decir, uh -huh. ela di que os abandonaba, que os mataba porque non porque é un mundo horrible este no que vivimos, non? Uh -huh. Por suposto, ela está má da cabeza, pero uh -huh. a sociedade non non foi con, non, non, non actuou ata iso, non? Ata que de ah. feito o speech que ela fai final, a sí. conversa final é rollo, si sí, agora sí, non? Pero ata entón Exacto, non, ah, non, no, é que hai, hai unha escena nun suizo no que ela se defende. Claro. E claro, é un monstro, pero o seu argumento te fai pensar claro. como <laughs> iso, ao final, esas cousas... Bueno, xusto <laughs> iso igual non, pero cousas horribles pasan cando o aborto é ilegal. Uh -huh. e, e justamente o director eh, é sueco, pero vive e crea, o sea, fai, fai filmes en Polonia. Uh país onde o aborto é ilegal, eh, menos nos casos de que a vida da nai está en perigo ou por unha crimen. Pero, así que para él tamén era moi importante facer esta peli por, por lo que hai en Polonia e, bueno, e, e xa en Estados Unidos e en moitos países do mundo. Sí, sí. Pero sí, ela se defende e xusto que dices antes de que os monstros ou a xente mala da peli pois pues tamén ten algo Sí. Son, non sei, dentro deles que te fai pensar. <laughs> E despois o que comentabas, non? A xente do circo, a, a pobre cara mm. desfigurada do marido, que por mm. dios, eh, está moi ben feita, non? Sí, o sí. sea, eu cando se saca a sí. dixen, dios, que grima, tío. O sea, sí. aparte me fixo reflexionar sobre mi mesma, dixen, claro. mm. wow, é a persona que quero, pero sería capaz de darlle un biquiño igual, non sí. o sei, tío. Sí, sí, Sabes, sí. si foi rollo, dios, que asco de persoas son, pero que dan moita grima sí. cara. Pero ao final, mira, é que é, o máis... É o mellor. É o mellor, é o mellor porque quere crear o fío, quero estar ali bailando, que cantando. Que cuida a muller cando está eh, sí. despois das drogas, e axuda a que sí. remate de estar coas drogas. Sí, jo, sí, sí. A verdad que é o mellor de todos. e iso é o mellor, non? Que a moza, mm. a xente Cariño, coa, coa sí. cara máis espantosa e que a tratan mal, porque ela tratou uno moi mal ao final, claro. Sí, sí, sí. sí. E, eh, e eh, aínda así está por ela, o sea, que é moi interesante iso, sí. Sí, sí. sí. Eh, e, bueno, a min gustoume moito a figura de, de Dagmar como a bruxa mala dos contos das fadas. Como lembroume moito como ten unha tenda de chuchería, de caramelos. É un pouco como Hansel e Gretel, sí. dice igual en galego, sí, sí. vale. De como os nenos entran porque parece un, un lugar bonito e ela é moi carismática, e si sí, entra non hai ningún problema e despois te roubo o bebé, bueno, non te roubo o bebé, ti das o bebé e ela o <laughs> oh. mete nunha can... alcantería. <laughs> Oh, Dios, é que esa escena é heavy. Eh. sí, <laughs> sí, sí. sí. Ou oh, tamén Hansel e Gretel, de feito, a, a, bruxa metía os nenos no forno, no, no? forno que tamén sí, hai unha escena que está, que está xogando con iso tamén. Sí, sí. Eh, sí. E, bueno, vino un par de críticas que falaban desta peli como unha peli de un, unha biopic, ou unha peli de true crime, como se dice, true men, uh -huh. crimen real. Crimen real, sí, true crime, creo que o digo. True crime, igual, eh. sí. sí. Que bueno, ten esos aspectos, pero por, por, por la estética e por todo o demais, eh, sobre todo para mí é unha peli que non é simplemente unha biopic, como non é, non sei. No. Non é... é unha biopic que eu creo que lle fai unha homenaxe a moitísimas películas e, a moito... e ao cine un sí. pouco tamén, eh? porque eu sentía que estaba vendo moitas películas nesa película. E, e a figura principal que sería Dagmar, no? Uh -huh. o sea, non é a figura principal, non? Uh -huh. a, a figura principal é unha muller que non existía. Eh, sí. E sí que hai un elemento de true crime, pero eu odio, o, sea, o que máis odio neste mundo son podcast e series e documentais de true crime, creo. Sí, eu, eu é así que, pero este encanto, meu, non sei que pasou de verdade, pero non é simplemente o noxo e o agrima de ver algo feo, unha violación de unha persoa, despois se corta a cabeza, non sei que, como tiña algo que decir de verdade e, bueno, iso, unha forma estética super guai de ver. Uh -huh. Bueno, ao final, despois, ademais de todo o tema, non? Eh, tamén está interesante a filla, que eu non sei se existía na Dagmar Real, eh, Erena. Existía? Mirache era unha personaxe real? Non investiguei inventara. tanto, pero creo que Carolina non existía. Así vale, que este o sea, que final... igual Erena non, claro. Porque eh, tamén está guai ese tema, esa reflexión de que por que se quedou coa, con esa nena, non? Eh, non sabemos mm. se é propia, se non o é, pero ao final a ela sí que non a matou, non, digamos, o sea, non? No. Ela di que lle naceron cinco nenos mortos, non sabemos se lle naceron mortos ou non, mm. pero con Erena quedou, non? Mm. E é como esa, es, supoño que representa un pouco a inocencia, non? De, de todo o que está... E eu supoño que ao final intenta amosar un pouco de esperanza, non? Cando, sí. cando Carolín claro. adopta a esta nena e mm. se a dá un abrazo precioso, non? De que ao final dentro da desgracia... Sí, no sé. para mí que tamén foi como unha penitencia, non? Para as dúas que formaron parte de desta de non sei, de, de, de esos crimes que se cometían e como de, bueno, non sei os dous está, as dúas estamos moi impactados por iso e imos, temos nos a, a nós e podemos seguir adiante agora despois de todo. E, así que sí, menos mal hai algo de esperanza nesta. Sí, porque o demais eh, <laughs> desolador, eh. Sí. Para rematar así un resumo, a min pareceme que está super ben, que é unha boa nova forma de amosar o que pasaba coas mulleres que non iban á guerra e o que pasaban cos homes que volvían da guerra e que pase o que pase, por Dios, non a guerra. Non a guerra. E nada, eh, pechamos. Pechamos. Pois eh, escoitaches ata aquí. Moitas grazas, como sempre. Eh, outra vez traemos unha peli que te deixa un pouco flaseada, pero bueno, sí. en eso consiste, hai que ver películas que te fan reflexionar. Sí. Eh, nada, eh, esco escoitámonos no seguinte teleclube, non? Sí. Ah, bueno, recordade que temos un Instagram, seguimos tendo, sigue Ai, aberto. sí, o <laughs> Teleclube. Chámese así. Fácil de atopar. Sí. E nada, eh, falamos. Chao, chao. Chao.